Шановні пані та панове, мадам ун мюсьє, леді джентльмени. Представляємо вашій увазі унікальний музичний анархопроект е, Кабаре Мама Анархія. Махновські та анархічні пісні від минувщини до сьогодення. Мало хто знає, що багато відомих російських пісень мають абсолютно українське звучання і походження. Москалі або московіти, як завжди, спиздили їх у нас і користуються, наче своїми. Але історичну правду буде відновлено. Вашій увазі пропонується автентичний оригінальний текст пісні, яка звучала і народилася в місті Києві у 1918 році. боці Маузер, на баских конях під гуки слава, ідуть запорожці на шпацер, над ними прапор, жовто-блакитний, читай, хто в знаках тямить толк, йде гайдамацький, чорнокозацький, південно-український полк, йде гайдамацький, чорнокозацький південно-український бок. За Україну, за її волю, проти червоних мороляків зійшлись козаки, повстало військо, Семен Петелюра веде в бій Орда зільська, чувашо-фінська, немиті хижі москалі, чухорі мокша, іржа і дровша, геть українського. дровша, геть з української землі. война. Тясы возобнови в, в Європу след 21-годишно прикасване. Прес 1939 година і продовжала в Западна Європа 5 години, а при нас в Істочна Європа 3 години. Далечний істок та се возобнови порана прес 1931 година і продолжала в эти 13 годин. Історія на человечество то і зовщина біосфера то вона з такого мощность продолжительность и сила е небувала явление. Осен того, тя більше предшествована от тясно свернутосне причина, но Смертельная помалка мощная. Первая світовна війна от 1914 до 1918 година. В нашата страна тази Първа столна война доведе исторически небывала форма на държавността не само в областта на економиката, но и в сферата на националните стремежи. От гледа точка на натуралиста, а мисля, че на историка, Исторические явления с такава мощ трябва да се разглеждат като един голям земен геологичен, а не само исторически процес. Първата световна война 1914-1918 година лично в моята научна работа се отрази по най-решаващ начин Я коренна промені, моя геологічний догляд. Е, в атмосферата на тази война се доближих геологията до нова за мен и за другите. И по онова време забравено разбиране на природата до геохимическото и биогеохимическото разбиране. Об Хваща, що і мертвата, і живата природа от єдна і сищегледна точка. Вторе. Аз прикарях кодената на първата стовна вина в непрекъсната научна творческа работа. Неотклонно я продължавам в суще направление и до сега. Преди 28 години през 1915 година в Руська академія на науки в Петроград, перша образована академічна та комісія на ізучавання на производительні те сили наша страна, така наречня кепс, председник на кой бях ас, която изигра значительна роля в критично то временна первотна стовна война. За щото за Академията на науките напълна неочаквано в разгарата на войната се изясни, че в царска Русия липсва точни данни за така наречените днес стратегически суровини и ние трябваше бързо да соединим в едно разприснатите дані і да пополним ліпсите в наште знання. Подхожаки геохімічна і біогеохімічна к изучаванню то на геологічне те явлення не обхващаме ціле те обкружаваще ні природа в єдин і сеч атомен аспект. Іменно това несознательно за съвпадна с това, което както се оказа сега, характеризира науката на 20 век и го отличава от миналите векове. 20 век е век на научния атомизм. През всички тези години, където и да се намирах, аз бях обхванат от мислята за геохимичните и биогеохимичните проявлення в обкружаюча мє природа. В биосфера а то наблюдав я а аз сущее время интенсивно и систематично насочив тази посока и свои это і своєте и свои это размышления Получените от мен результаты аз излагах постепенно в хода на тяхното натрупване в, видно лекции и доклады в Онези Градове, в кое-то миссия наложит доживее по то время. В Ялта, Полтава, Киев, Симферополь, Новороссийск, Ростов и другие. Осентова почти навсегди в всички градові, в кое-то місія наложить доживее, а з четях всички кое-то може да буде намерена в този аспект, в а неговата широко разбиране. Стоейки на емпирична почва, а заставих на страна, доколкото бях в състояние, всякакви философски търсения и все стараях да все опирам само на точна установени научни и емпирични факти и обобщения, допускайки от време на время работни научные гипотезы. Това трябва да се има предвид по-нататък. Във връзка а с всичко това аз выведах в явлението на живота вместо понятия на живот. Понятие это живо вещество, Кое-то как-то ми сеструва здраво сие утвердила в науката. Живото вещество е совокупность от живите организми. Толание ніщо друге, а научное эмпиричное, емпірічне обобщення настільки известные и лестно и точно наблюдавані беззбройні эмпиричные бесспорные факты. Понятие то живот, виноги ізліза ізвен рамки то на поняття та живовіщество в областа та на философия, то фольклора, релігія та художественного творчества. Сечка това отпадна в живота вещество. Драй. Вав водоверж теже в интензивность и сложность на современный живот. Человек практически забрали часами той, ціле то человечество, от кого-то той не може добити одолен. Все нероздельне, сверзане, все биосфера-то все определенная часть от планеты, на какой-то живет. Тессы геологично закономерно связаны с нейната материально-энергийная структура. В общество-то обыкновенно говорят за человека, когда за свободно живешь и пред ваш вся по нашей земле индивид. Кое-то свободна изгражда свята история. До сега історицьте ізобще учените от гуманітарні науки, а в известна степень в біолозите, сознательно пренебрегават законите на природу та на біосферата. Одна заземна убивка, която единствена може да съществува животът. Стихийно човекът е неделим от И тази Нерозривність, ні, тепер ми започваме, да, оз'ясняваме точно. Сущность не то один жив организм, не все намеренно зимята в свободное состояние. Всі тези організми санерозривно і непрокистите сверзані. Передусічко честь через храненето і дишането з обкружаючої матеріально-енергійна среда. Извне природные условия, не могут да существовать. Заблужительный петербургский академик Каспар Вольф. Анзаузен 700 драйсик. Анзаузен 700 фер унонсик. Отдал целые си живот на Руси на Великата, Францкая революция, Анзаузен, Сибенхундрет, Ноен ун ахтик, ярко изрази. То в'єдна книга отпечатана на немский язык в Петербург. За особената и дійсна сила присущена растительната и животинська та субстанція. Досе э, опира на Ньютон, а не на Декарт. Як то повечі біолози по негово время. Фір. Человечество то като живо вещество. Є неразривно сверзане з матеріально те процеси на определена геологічна обвивка на земята снейната біосфера, то не може да бъде физически независима от не то за минута. Понятие биосфера область на животе, е введена в биологията от Ламарк, Анзаузен, Сибен Хундрет, Фир Унфирци, Анзаузен, Ахт Хундрет, Вам Вена в край насыщали. В наше столетие понятие то биосфера получала наполно новое разбирание. Пиасе проявила като планетарное явление с космический характер. Биогеохимия биогеохимията се налага да се съобразяваме с че животът Живі та організми реального существо, не саме на наша планета, не самовземна та біосфера. То є остановлено днес, як в то мій сестру, а без сомнения. Засяга засічки так наречені земні планети. За Венера, Земля та і Марс. Фьонф. в біо-гео, хімічна та лабораторія на академии та на науки ти в Москва ніс перейменована в лаборатория за геохимичные проблемы Сотрудничество со, со, сосыще Академичный институт по микробиологии. Сас-директор на Академии Исаченко. непоставимая проблема за космический живот, като текущая научная задача. Ваварська воєнне собиття та зі робота приостановлена і ще буде возобновлена при перва В архіві та на наука та в то число і в наша та мисельта с живота като космическое явление существует давно, аж до предостолетия в крана 16 век холандский учен Кристиан Хюгенс 1629 1695 своята предсмертната работа Книгата Косма Теорос опублікована Слетнікова та смерть, поставив научно тези проблем. Тази книга є була два пути по ініціативі на Петр І издадена на русский язик под заглавито книга на мирозрение то в первая часть на 18 век. В ней Хюгенс установил научное обобщение, че живот е космическое явление, в ней что существенно различно от мертвота материи. Това обобщение аз неодавна нарекох принцип на Хюгенс. Живото вещество, като тегло составляла ничтожна часть от планетата. Изглеждаше това се наблюдава в продължение на цялото геологично време. На геологически вечно. То е съсредоточена в тънък повече, ако по-малко непрекъснат слой на повърхността на сушата, в тропосферата, в планината и полетата и проникава целия океан. Количеството му се изчислява с, с части, които не надвишават десети от процента от биосферата по тегло от порядка на 0 25%. На сушата то се среща прекиснати струпування на дълбочина средно вероятно до 3 км. Извън биосферата го няма. Хода на геологичното време то заколономерно претерпіва, претърпява. морфологічні промени. Історія та на живото вещество. Ходу на время та се изразява в бавна промяна на формите на живот. Формите на живіт організми. Генетично неприкистате сверзане промеждусі. От одно поколение кам друга без прикисване. Продовження на векове тази мисъл є. Yeah присутствовала в научной Терсене. Прескиреде 800 Ноен Унфюнсик. Тяна на край получит твердая обосновка в великое достижение на Чарльз Дарвин. Анзаузен 800 Ноен. Анзаузен 800 2 und 80 и Альберт Уолтс 1822 1913 Тя іскристалізував учені тоза еволюція та навідувати растіння та і животне те. в то число і чоловіка. Еволюційний процес є присущ саме на животе вещество. В мертве это вещество няма негові проявлення. Преск криптозойська ера все образували сищити мінерали, котрі образують і днес. Исключение представляет природные дела со смесень происход. На русский язык использован специфичнее термин биокостные тела, созданные и одновременно очевидны организмы и процессы те живота природы Проводаясь из белорусской мовы. Който се винаги по или друг начин свързаны с живота вещество. Изменение то на мортологичнее строеж на живота вещество наблюдавана в процеса на еволюцията в ходу на то время, неизбежно довежда до изменения на Неговия горе химичен состав. Тази вопрос. сега изисква експерименталната проверка. Проблемът е поставен от нас плана за работа за 1900 фирмунфирци Совместно с Палеонтологичния институт на Академията на науките. секс. А Aga количество то вещество се изгубва пред мъртвите маси в то И тези с смесен происход. То биогените руды пластовые, Созданные от живого вещества, представляют огромную часть от нанотомасса. Излизет далеч из вен пределах-то на биосферу-то. Очи такие явления на метаморф... метаморфизма все превращают из губ... из губ войки всечки следы на живот. Гранитная вивка излезет от биосферата. Гранитная обвивка на земле представляла область на Минали биосферы. Забележительно-то по многому есть книга на Ламарк «Гидрогеология» 1800 унцай. Живота вещество, как-то аз го разбирам е, создательно, главните рудни пластовые на наша планета. Фер уносик, но друг, заблагодаритель химик. Дюма, Негов помлад современник, thousand hundred, 1800, 1800 фир und, und 80. Кое-то много се. Я занимался химией. Нашего это вещество. Долгое время сее придержал кам представата за количественното значение на живото вещество. Застроежа народните пластове на биосферата. Sieben. Помладите современная на: Чарльз. Дарвин. Бетро Дюма. Анзаузен. 800. Дрей. Унцен. 1850 und 90. И Леконт, 1823, 1901. Два найвидні северноамериканські геолози. Едюма, осен то є мінерало, мінералог і біолог. Са формулірали аж преди 1850 на 59. Емпіричне обобщення кое-то показывало, Че эволюция это на живота вещество ворви в определенном посока, то выявление бешено речено от Дюма, цефализация, а от Леконт Психозойська ера. Дмитро Дюма, подобно на Дарвин, достигна до тази мисель, до того розбирання за живота. Природа по времена своє околосветное путешествие, кое-то той започне дві години след завершення того Лондона Чарльз Дарвін. Прес 1808 і коли це продовжує до 1842. Тук не можем да не отбележим, че експедицията по време на което Дюма Стигне до своите изводи за цефализацията. за кораллові острови і фактически історичі, історически тясно сверзане з ісследування та на Тихий океан, з те путешествие на русские мореплаватели. Навечно Крузенштерн, 1700, 70, 1830 издано на немский язык. Те на карака американец это Джон Райан Олдс, адвокат, да настояла за организирами то на аналогично американская морская экспедиция. Той до праві поступки затова. Прес 1800 Зібон Унцвонцик. Когато се появи описанията на експедицията на Крузенштерн на немски язик. Чак! Прес 800 Ахт Ундрасик. След 11 година Благодарение на негота опористост тази експедиция се състоява. Това беше експедицията на Уилкес, която окончателно доказа существование на Антарктида! Ах! те представи за насочено стане еволюційний процес. Без опиту да будуть обосновані теоретично. Датирят от още одавна, от 18 век. Още Буфян. 1707. 1718. Говори. за царство-то на человека чолековку, это дуже вех. Основа кістяне геологічне то значення на человека. Еволюці... Еволюціона та ідея моє была чужда. Тя е была чужда и на Лавкрафт, Агасіс, Арзаузен, 807, 1800, Харом Унзивцы. Вавел в науката идея за ледниковый период. Агасис ежевел вечего похотана. Борне! Рассет на геологию. То есть метал. Че в геологичное отношение наступило царство та на човека. На параді богословські тесі представи Сейзе і сказав проти еволюціонна теорія. Льоконт посочиче дана. Чия так гляда точка порана була близько на тазана гасець. Последні ти години от живота сіє пріяв ідея та завалються та то обичайно за оно время Дарвинова разбирания. Разликата между представит представите на леконт за психозойская эра и цефализация-то Надана исчезнула. За сожаление, особенно в наша страна, то важко эмпирично обобщение до сега остало ізвен кругозора на біолозите. Правильно стана принцип надана. Психозойската эра на лекон. Кое-то се оказа извън Карагазорана наша те. Палеонтолози. Може лесно да буде проврена от онези, който поиска да направят това по всеки съвременен курс на палеонтология. То обхваща не само цялото животинското царство, но ярко-се проява и при отдельните типови животни. Дана по сочи, в хода на то время. говорейки за съвременен язик, продолжение на поне 2 милиарда години, а наверное намного повече, Все наблюдало скокообразно усовершенствованы, нараставаны на центральная нервная система, музыка, когда все започне от ракообразните, за какое-то емпирично установи свой принцип Дюма, и от моллюските, главоногите, ногите, І все завершится з человека. іменно то є наречене от нього цефалізація. Вернеш, достигна, достигнато то ні вона. Музика повече несе, вреще назад, движеться сама напред. Нойн! І от від геологічного роля на чоловіка. Павлов! Хіляда 800. 450. Хіляда 900. 9 і 20. Последні три години від живота сей говорящий за антропологената ера, която живеем днес. Той не отчиташе възможността за онези разрушения на духовни и материални ценности, които преживяваме днес. Като следствие от варварското нашествие на, кацапи! І техніте! Савезниці! Малка повече от 10 години след неговата смерть. Но то правильно подчеркна, че човекът пред очите не става могущая геологична сила, кое-то постоянно расте. Тази геологична сила сея из граждана! Продолжительное время в геологичном отношении, но наполна незабележимо за самий човек, сас из граждана то и совпада изменение то преди всичко материально на положение то на человека на нашу планету. През 20 век. За первый путь в историю это наземята. Човек от опозна и обхвана. Ціла та біосфера. Заверши Географская та карта на планета Земля. Розселися по тіла та і поверхність. Свой живот от человечества то стане. Єдине ціле, нема ні то одно. Кище, земек, де до чоловік до небі, да приживех, а котовому є необхід, необходимо. Наше то пребування прес 1900 Зібун Ундресік, 1900 Ах верху верхоплаваще те ледниці на Северній полюс, і ярко доказательство за това, і одновременно стова. Благодарение на мощь это техника и успех это на научно-то мысль. Благодарение на радио-то и Facebook. Человек может мгновенно, да, говори во всякая точка от нашей планеты. Скота и да, было. Порете и привозите достигнаха скорость от неколько стотен километров в секунду і несе спряли на достигнутого за коллайдер в ЦЕРН. Всі готовий результат на цефалізація та надана. Хіляда 800 секс унфюнцик от нарастания тона чувашки, это мозок и насочивание от него труд. Сидин ярок образ экономиста Лавкрафт Брентано ілюструє планетарна та значимость на того явлення, той пресмета, чи як на всякий чоловік сидеде Един квадратный метр и все поставят Всечки хора един до друг. Ты не биха заели дори цялата площ на малката Боленско езеро на границе границата между Бавария и Швейцария. Останула та поверхнесна земля тобі, останула безлюдна. Потозі неченця за човечества то взето взаємно представляла ничтожна та честь от маси та на вещество та на планета та. Мощта моє. Сверзана не з неговото матерія, а з неговото разом і насочування отази разом труд. В ге... Вам геологічна історія, но біосфера та пред человека се открыва огромное будущее, а кто то това и не употребява своє разум и свята труд за самоуничтожение. Це геологічний еволюційний процес, соответство на біологічне то єдинство і равенство на всіх хорах. Homo sapiens і неговіта геологічний братцы! Синан тропос и други потомство на накотися белота, червената, желтата і черната раса. Однаково за всічки тех Все развива безперно! Нове зброя покоління. То є природний закон. Всічки раси. Це крестосват єднався з друга і дават плодовите потомство. В'єдно історичне то состязання, наприклад, війна-то отакав масштаб яка днешната нежна-то? Побеждала та оня, кой-то следва тази закон. Не може безнаказано да се върви срещу принципа за единството на всички хора като закон на природата. Аз запотребявам нету к то броден закон така, как то, то все повечено вліза в живота в областта на фізико-хімічні та науки. Ката точно установлено эмпиричное обобщение. Исторический процесс кореності променя пред очитиму. Запервете путь. историята на човечеството, интересите на народните маси, на всички и на всеки и свободата мисль за личността определяват животата на човечеството, представляват марило на неговите представи за справедливостта. Човечеството като единото цяло – стала мощна геологічна сила. и пред Него, пред Него та мысль и труд застава вопросить на преустройство то на биосфера то в інтересно свободне мислище то человечество като єдино целе. Това вернула состояние на біосферу, така коета не безда забелезвами се приближаваме і представляла ноосферата. Ельф. Прес 1922 und 1923 в лекции се в Сарбоната. Аз приех като основа биосферата, био, гео, химичните явления. часть от тези лекции бяха публикованы в моята книга очерцы по геохимии. Като исхождаши от моєте біо, гео, хімічна основна біосферата, френський математик і філософ, Берг Сонянець Льо Роа, свої та лекції в коледж де Діо Франс в Париж, виведе прес 1900 Зібун Унцвонсик понятие то «но-о» – сферата. Като современен етап биологично притежаваш от биосферата, Притова той подчерта, че я стигнал до този извод заедно со своята приятель. Бележите геолог и палеонтолог Тиар Део Шарден, който сега работи в Китай. Цвольф Ноосферата є нове геологічне явлення на нашата планета. В неї за перв път човек става найважна геологічна сила. Той може і треба да Острова проустроила со своя та труд и мысль областа на своє живот, Да я проустроила корона в сравнении с онова, което е било преди, пред него се откриват все повече и все по широкі творчі те можливості. І може би покоління то на моя то внучка, на моя та війна, ще все доближе до техні та розсвіту. Ток перед нас е появи нов проблем. Мисельте не є форма на енергію. Як тогава може тя да промене матеріальні процеси? Проблема і доднести є рішен научна. За перший путь го постави, доколкото знам. Математика, математика і біофізика Альфред Лотка, американський учений родин в Лемберг. Но ну, заго реши, то не успех. Как то правильно, да. казах, някого Гёте, 1749, 1800 zwei он dreißig. Не сама велика поет, но і велик учен. В науката не можем да знаем. Само как я стало нещо, а не за что-то и за какво. Емпіричні результати от тези нерозбираєм процес не виждаме на всяка крачка около нас. Мінералогічната рідкость, самородното железо. Все изработват днес милиарды тонове. Никогава не существовал нет Но наша планета самородин алюминий все произвеждет нас в произвольное количество. Сыщета стала из почти безбройного множество одного создания на наша планета искусственные химичные соединения биогенные культурные минералы, масса тонатези искусственные минералы, мревна прекестота нарастава, всички стратегические, стратегические суровые спадат към тех. Ликотная планета биосферата, химические резкости промени от человека. Сознавательно і навічення сознавательно. Человек от променя физически и химически, воздушно-то обвивка насушита. Всечки ты и природные воды. Вам результат на роста на человечка культура. Пресс 20 век. Все порязка започне ХДС, променя, хімічно і біологічно. те морете і часті від океана. Чоловіка треба днес. да взима все по големі і по големі мерки, за да запази за будущите покоління, не принадлежащите на нікого морські багатства. Сверх того човекът создава нові видові і раси животні і растения. В будущее то пред нас все очертавок, като возможные приказные мечтания. Человек це стремит да излезе из вен, пределите на своя планета в космическое то пространство и, вероятность еще излезе. По-настоящему не можем донести дома Сметка Затова, що приживання та от нас велика історична та трагедія не тргнахме по правильне пить какое-то соответственно ноосферата. Історикат і державні дієць тепер похождат кам офащені то на природните явления. Вот тази точка. Много интересен в това отношение е подходят к тази проблем. Ката историка и държавен диец на Уинстон Чърчил. Born 1920. Драйсик! Но сфера-то є от много, много то состояние на, эволю... на эволюция-то, на биосфера-то, в, в гео, ложка-то -то, история, состояние-то на внешняя дань. Ход на тази процес, то перва започва да несе изяснява от изучавания то на не на то геологічно минало в ніякої аспекти. Що дам некілька примера приді 500 мільйонів години в Камбрійська та геологічна ера за перевпит. Біосфера та все появлять багато на кальцій, скелетні образування та на животните, а тези на растенията преди повече от 2 милиарда години. Тази кальцева функция на живото вещество днес мощно развита я была един от най-важните еволюционные на геологічно то змінена біосфера. Не помалка важно изменение на біосфера сие случило преди 70-110 миллиона годами. По времена кредита и особенно на третичный период. през онази епоха в биосферата за първ път се създават нашите зелени гори, родни и близки от всички нас. Това е друг голям еволюционен процес, аналогичен на ноосферата, вероятно, в тези горе! повалицу ну, път се человек от преди 15-20 милион години. Сега ние преживяваме ново геологично еволюционно изменение на биосферата. Не навлизаме в ноосферата, ние вступаваме в нея, един нов стихиен геологичен процесс В страшно время, в эпоха на разрушительная столна война. Но за нас є важен факт, що ідеальните на наша демократія за в унісон со стихийно геологічним процес, з природні закони, соответствують на ось. Зато можем доглядами уверенно на наше будущее. То в наше те руце. Не, нема того на посте, на постнем. Драк нах остен зик хайль. Yes. Gesù